Stanje u kojem se nalazimo, svi ga dobro poznajemo i ne trebamo ga još više produbljivati i ocrnjavati. Na nama je da pokušamo ga popraviti. Ne smijemo biti pesimiste, niti smijemo pesimizam ubacivati među druge, već nastojimo i moramo nastojati da stalno damo svoj doprinos u popravljanju stanja u nama i oko nas. Ne smijemo pesimizam ubacivati u druge, već moramo biti optimiste, izračiti optimizmom. U tu svrhu savjetujemo jedni druge. Govorimo jedni drugima šta bismo to trebali raditi kako bismo iz ovog stanja u kojem se nalazimo iznašli rješenje za njega. Kako bismo izašli iz njega u svjetliju budućnost. U našoj prošloj emisiji govorili smo o prvom, ako ne i najbitnijem savjetu. I to je kako bitno. A to je da se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Nema lijepog života, nema rahatluka, nema izlaska iz te gobe nedaće. Stanje u kojem se nalazimo, osim u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, svakako. Nećemo popraviti stanje oko sebe, sve dok ne popravimo sami sebe. Allah neće popraviti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne popravi sam sebe. Kako popravljati, kaže Imam Malik, rahimehullahu ta'ala, doista neće se popraviti završnica ovoga naroda, ovoga umeta, oni koji će doći pred kraj života na Dunjaluku, pred sudnji dan, neće se popraviti osim onako kako se popravila prva generacija. Kako se popravili ashabi? U našoj zadnjoj emisiji mogli smo slušati brojne primjere kako su se ashabi popravljali, odnosno kako su se odazivali Allahu i njegovom poslaniku, to jest Allahovim naredbama i naredbama njegovog poslanika Muhammed alaihi salatu wasalam i također kako su se ostavljali onoga što bi Allah zabranio ili njegov poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam. I zasigurno isto pravilo važi i za nas. Nećemo se popraviti. Svoj život uljepšati, osim slušajući Allaha i njegovog poslanika. Allah nam je dao život, je li tako? Kako da ga uljepšamo? Kako da ga popravimo? Kako da ne živimo u tegobama? Trebamo slušati od Allaha. Slušati šta nam Allah poručuje, šta traži od nas. Da radimo tako, tako, tako, pa će nam biti tako i tako. Još je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam da nam to on ne samo riječima, već i praksom, praktično, svojim dijelima pokaže. I dobro nam je poznato, za vrijeme njega i nakon njega prva generacija ashaba, zatim tabijini, u kakvom su stanju živjeli, koji su procvat doživjeli, koliko su koristili sebi, društvu, zajednici, cijelome svijetu. Dakle, zasigurno svoj život možemo popraviti, uljepšati, izaći iz ovih tegoba, nedaća, iz ove razjedinjenosti, pocijepanosti, razilaženja, slabljenja, samo odazivanjem Allahu i njegovom poslaniku, Muhammedu alaihi salatu wasalam. Zbog toga Allah je rekao u suri Al-Anfal 24. ajetu Ja ejuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. O vjernici, ovi koji tvrdite da vjerujete, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas pozove u život. Odnosno, kada vam nešto naredi, kada vam nešto zabrani, odazovite se tome pa ćete istinski živjeti. I zasigurno, vjernik, čovjek, onoliko koliko se odaziva Allahu i njegovom poslaniku, odnosno onoliko koliko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, Muhammedu alaihi salatu wasalam, toliko i živi lijepim životom. Odazovimo se Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, pa će nam Allah subhanahu wa ta'ala uslišavati naše dove. Mi se odazovimo Allahu, Allah će se odazivati nama. Subhanallah. Istinski vjernik to dobro zna. Ponavljam da se podsjetimo, da se učvrstimo u tome, a oni koji ne znaju da shvate. Da Allah subhanahu wa ta'ala sigurno se odaziva svome robu, vjerniku što god zatraži od njega, Allah subhanahu wa ta'ala njegovim riječima se odaziva. Sigurno. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao nema ni jednog muslimana da od Allaha subhanahu wa ta'ala nešto zatraži osim da traži grijeh ili kidanje rodbinskih veza kao poseban grijeh. Dakle, nema ni jednog muslimana da traži nešto dobro od Allaha subhanahu wa ta'ala a da mu Allah ne da jedno od troga ili mu da to dobro koje on traži ili mu da neko drugo dobro s razmjerno tom dobru koje on tražio ili od njega da odagna zlo s razmjerno tom dobru koje on tražio ili mu to ostavi za sudnji dan. Jedno od ovoga troga Allah subhanahu wa ta'ala daje svome robu ili mu daje to dobro koje on traži ako Allah subhanahu wa ta'ala zna. Allah dželovala zna sve. Ako je zabilježeno, ako Allah subhanahu wa ta'ala je zabilježio, odredio, da ako ti da to dobro, da će i biti doista ono dobro za tebe, nećeš se uzoholiti, nećeš se učiniti objesnim i slično, Allah će ti to i dati. Ako je u tome korist za tebe i tvoju vjeru, Allah će ti to dati. Ako nije korist to, već neko drugo dobro, Allah će ti dati drugo dobro. Allah je prema nama milostivi od naših roditelja. Allah nas najbolje poznaje, On nas je stvorio. On zna u čemu je korist za nas, a u čemu je šteta i zlo. Pa ukoliko je neko drugo dobro za tebe bolje, za tebe tvoju vjeru, Allah će ti to dati dobro. Ili odagnati od tebe zlo, sprema se neko zlo tebi, ti doviš. Allahu subhanahu wa ta'ala za neko dobro. Ne, sada je bolje da budeš sačuvan toga zla. Allah subhanahu wa ta'ala odagnava zlo, a ne daje ti ono dobro koje si tražio. Ili Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja ti tu dovu na drugom svijetu, odnosno se vape koristi vrijednosti te dove na drugom svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno daje svome robovjerniku, pogotovo ukoliko on teži da se odaziva Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama njegovim zabranama što je god moguće više. Zato Allah dželle vale kaže: u suri al baqara 186. ajetu, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَنْ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ O Muhammede, kada te moji robovi upitaju o meni, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ O Muhammede, kada te moji robovi upitaju za mene, pa ja sam doista blizu. Brojni kuranski ajeti na sličan način. Ako te upitaju, reci. Kada budeš upitan, reci. Pitaju te, reci. Ovo je jedini ajet od tih ajeta gdje Allah ne kaže reci, već kaže pa ja sam doista blizu. Ako te upitaju moji robovi o meni, o Mohamede, pa ja sam doista blizu. Allah subhanahu wa ta'ala čak, dakle, i riječima je ukazao na svoju bliskost. Na svoju bliskost svojim dobrim robovima. Da je on blizu ni sa svojom podrškom, sa svojom pomoći. Ako te upitaju gdje sam ja, kada će moja pobjeda, kada će moja pomoć, podrška doći, fe inni qarib. Pa ja sam doista blizu. Ja sam doista blizu, nisam daleko. I čak Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao reci, čak je skratio i tu. Zato kaže fel jesteđi. Zato kaže eh, Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je rekao fa inni qarib, kaže uđibu da'vete da'i dan. Odazivam se dovi onoga koji mi dovi. Bez obzira To što je Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa, jedno nebo, drugo nebo, što je Allah dželavala po našem vjerovanju, objeđenju ahli sunnata al džemata, jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa. Šest, sedam kur'anske ajta govore o tome. Ar-Rahman ala l'arši stava. Sve milostni se iznad arša uzdigao. Arš je iznad sedmog neba, Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša. Bez obzira što je Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedmog neba, neba, iznad arša, Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim znanjem, sa svojom podrškom, sa svojom pomoći je blizu. Kada je Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala upitan o toj razdaljini između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala, prelijepo je rekao, rekao je bez obzira kolika je ta udaljenost doista iskrena dova i srca iskrenog groba prelazi tu udaljenost prelazi tu udaljnost, dolazi do Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah se odaziva. Čuli smo na jedan od tri načina, sigurno. Kaže, doista sam ja blizu u džibu, davete, daj i da da'an, odazivam se dovi onoga koji mi dovi, fel jeste džibu li, voli uminu bi. Zato i ne, oni neka se odazovu meni, neka vjeruju mene, Allahu akbar. Zato i oni neka se odazovu meni, pa ću se ja odazvati njima. Zato što god se budemo više odazivali Allahim subhanahu wa ta'ala naredbama, što nam je naredio činili, što nam je zabranio toga se ostavili i Allah subhanahu wa ta'ala će se nama zasigurno odazivati. Zatim, budemo li se odazivali Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wa salam, to je znak našega imana. To je znak našega imana, naše živosti, da ima pri nama imana, da ima pri nama živosti, doćim onaj koji se ne bude odazivao Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa salam, njegovo srce je zamrlo. Taj slijedi prohtjeve strasti. U njegovom srcu nema ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa salam. Kako? Mnogi ljudi pozivaju se na srce i kažu ja sam musliman, ja nikome ne mislim ništa loše. Iman je ovdje, jeste, iman je tu, ali tragovi, rezultati, posljedice tog imana moraju da se vide i na tijelu. Moraju da se vide u tvojim dijelima. Allaho poslanik Muhammed alihi salatu wasalam je rekao Ela wa inna fil jesedi mudgah, idha saluhal, saluhal jesedu kullu. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Zar u tijelu nema jedan organ koji ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo. I ukoliko je bolestan, bolesno je cijelo tijelo. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Zar to nije srce? Zar to nije srce? Svakako. Ukoliko je srce zdravo, ukoliko je srce živo, u njemu ima živosti. Ukoliko je srce ispunjeno imanom, doista ukoliko vjeruje u Allaha dželavala njegovom, njegovog poslanika Muhammeda alaihi sallam mora se i u spoljašnjosti odazivati, mora klanjati. Kada dođe mjesec Ramazan, postiti. Ako ima i metka, ne plakati za svojim metkom, već plakati za onim siromasima i njihovim stanjem, pa izdvojiti iz svoga i metka zekat. I slično. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i kaže Innama jesteđibu ledine jesme'un wal mauta jeba'athuhum Allahu thumme ilaihi Jorđaun. Doista, o Muhammede, oni koji ti se odazovu jesu oni koji čuju, odnosno čija srca čuju, čija su srca živa. Vol mevta? Allah. A mrtve će Allah proživiti na sudnjem danu i njemu će se oni vratiti. Ovo oni čija su srca bila mrtva, pa im je bilo sve jedno što kaže Allah, što kaže poslanik. Sve jedno im je. Njih nema. Oni se pozivaju, mi smo muslimani, mi imamo imana, mi nikome ne mislimo zlo. Što Allah naredio, šta Allah zabranio, nije to za nas. To je pretjerivanje uvjere. Kaže dželle vala wal mauta yeb'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un. A mrtve Allah će zasigurno proživjeti, zatim će se njemu vratiti. Kad se vrate, on će ih pitati: "Vi koji ste tvrdili da ste takvi i takvi, čime ste dokazivali?" <clears throat> Također Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o vjernicima, kako se oni odazivaju njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, bez pogovora. Oni, dakle, koji doista žive imanom, čija su srca živa, kaže Jalla u suri Nur, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون Doista riječi vjernika su ili samo su riječi vjernika, samo vjernice na ovakav način govore, kada budu pozvani Allahu i njegovom poslaniku da im u nečemu presude, oni kažu, vjernici kažu, semjana wa ta'na, čuli smo i pokorili smo se. Završena stvar. Ili Allah rekao, jeste. Ili rekao poslanik, Muhammed Ali Isl, jeste, završena stvar. Ja i ti nemamo šta o tome više pričati. Ja i ti nemamo negodovati. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu, suri Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto odredi njegov poslanik, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe. En yakune lahumul khiyaratu min amrihim. Da vjernici imaju svoj izbor sprem te Allahove dželle vala presude, sprem te Allahove subhanahu wa ta'ala odluke. To nisu vjernici. Vjernici kažu na ovakav način semi'ana wa ata'ana. Čuli smo i pokorili smo se kako Allah subhanahu wa ta'ala završava ovaj ajet kaže wa ulaika humul muflihun. I samo takvi će doista uspjeti. Samo takvi u čijim srcima bude istinski iman, čija srca budu živa, samo takvi koji se na ovakav način budu odazivali Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku, ne dvoumili se, ne zastajkivali, ne čekali uh, E, sutra, da pitaju nekoga drugog, ima li nešto drugo ili slično? Ne. Je li rekao Allah? Jeste. Je li rekao poslanik Muhammed alihi sallam? Jeste. Sam ja nema tane. Čuli smo i pokorili smo se. Zatim, zasigurno, na drugoj strani, onaj koji se bude odazivao Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, pogotovo brzo, narošto brzo, sačuvat će se nifaka, licemjerstva. To je najgora bolest koja se može naći u srcu, koja može doći u čovjekovo srce, licemjerstvo, da čovjek govori, priziva sebi, jeste, ja sam takav, međutim u svome srcu krije nešto drugo, krije nevjerstvo, ne čini dijela ili kada čini dijela, čini ih teško, najedvite jade, možda samo da ga drugi vide, kao što Allah subhanahu wa ta'ala i govori na mnogo mjesta u Kur'an i Kerimu o licemjerima, munaficima, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا Kada odlaze na namaz, teško odlaze, s mukom, popola, nikako ne bi. Ako i odlaze, odlaze yura'une nas da bi ih ljudi vidjeli. Vala yadhkuruna Allah ila qalila. Allaha ne spomnio si malo to što moraju. To što moraju pred drugima da bi drugi rekli Maša Allah vidi i ovog muslimana. A u svojim srcima kriju nešto drugo. Ne, onaj koji se odaziva, tjera, postiče svoju dušu da se odaziva Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, taj će se sačuvati ove najveće bolesti licemjerstva, munafikluka, za koju i slijedi najveća kazna u džahennemu. Na drugom svijetu, ahiretu, kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqine fi darkil esfeli minen nar, volen teđite lahum nesira. Doista munaficima pripadaju najdublji slojevi džehennema. Oni će biti u najdubljim mjestima džehennema i ti im nećeš naći pomagača. <clears throat> Isto tako, onaj koji se bude odazivao Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku, Allah naredio, naredio Allahov poslanik, Muhammed alihi salacom, tome se bude odazivao, time će Allahovom dozvolom učvršćivati sebe na Allahovom putu. Biće sve bolje i bolje vjeriti razlika kada je na početku bio, kada je možda nešto vrlo malo radio od Islama i kasnije kada je čuo, rekao Allah, gdje je rekao Allah u Kur'anu, rekao poslanik, gdje u hadisu i tome se odazivao jedna naredba, druga naredba, treća vidiš ga, dakle kako je sve bolji i bolji u vjeri, kako je sve čvršći, čvršći u vjeri. Dočim, oni koji se ne odazivaju, Oni su slabe vjere. Oni od vjere slijede samo ono što odgovara njima, njihovim prohtjevima i strastima. Ako neki propis, vjerski propis, odgovara njihovim prohtjevima, njihovim strastima, oni su prvi koji praktikuju taj propis. Drugi propis i ne. To neka neko drugi praktikuje. To nije za nas. Vjernik nije takav. Bez obzira, Allah naredio nešto ogromno ili nešto sitno, oni to rade. Allah subhanahu wa ta'ala naredio namaz, pet dnevnih namaza, oni rade, poslanik alihi salatu wasalam preporučio da se klanja dva rekata kada se uđe u džamiju, to nije obavezni namaz, ali oni to rade. Također, Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao da na abdestu ne ustrajava osim mu'min. Stalno, kada izgube abdest, oni se abdesti ustrajavaju. Bez obzira, bila naredba velika od nje ovisio islam ili neka sitna naredba njome čovjek samo upotpunjavao svoju vjeru i vjernici to rade. Zašto? Zato što je Allah naredio. Kao što se čuvaju grijeha, kao što se čuvaju grijeha znajući poznavajući veličinu onoga prema kome griješe. Dočim oni koji se ne odazivaju Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu alaihi sallam osim ponekada, oni slijede svoje strasti i oni nisu čvrste vjere. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ako ti se oni ne odazovu onda znaj da oni samo slijede svoje strasti. Ako ti se ne odazivaju uvijek, oni slijede svoje strasti. Kad im odgovara, odazovu ti se, kad im ne odgovara, oni glave okreću. Zatim, slično ovome, o čemu govori završetak ajeta u suri El-Enfal? vjernici koji se odazivaju Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, ako Bog da, imaju garant od Allaha da će ustrajati na ovome putu i skončati na njemu. Dočim onaj koji se ne odaziva, taj nije siguran. Da mu se srce ne okrene, da mu se srce ne zapečati, pa umre lošom završnicom. Skonča, lošom završnicom na ovom svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 24. majtu sura al anfal Ja juha alladina aminu stađibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima juhijikum wa'alamu anna Allaha jahulu bejna mar'i wa kalbiha. O vjernici, odazivajte se Allahu i poslaniku kada vas pozove u život. Odazovite se Allahu i naredbi, Allahu i zabrani, i naredbi, poslanikovoj zabrani, zabrani pa ćete živjeti istinskim životom walamu anna Allaha yahulu baina al-mar'i wa qalbi i da se Allah upliče između čovjeka i njegovog srca ovaj ajet ili dio ajeta nadovezuje se na prethodni njegovo značenje proizilazi iz prethodnog to jest tako se ne odazovete Allahu i njegovom poslaniku znajte da će se Allah uplesti između vas i vašeg srca da vam može zapečatiti vaše srce, pa nećete živjeti istinskim životom, već ćete živjeti tegobnim životom, skončati na njemu i pogotovo sutra na drugome svijetu živjeti tegobnim životom. Kao što Allah dželovala u suri Taha kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَيِشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَ Onaj koji okrene glavu od mene, od sjećanja na mene, koji okrene glavu od moje knjige, odnosno naredbi koji su spomenute u knjizi Kur'an i Kerimu, taj će tegobnim životom živjeti i mi ćemo ga na drugome svijetu, na ahiretu proživjeti slijepim. Zašto? Pita će, ti si bio slijep isprav naše knjige, isprav naših naredbi. Mi smo ti objavili knjigu, dostavili knjigu, pojašnjena ti knjiga, govoreno ti Allah traži od tebe to i to, ti si bio slijep, ti si bio glu, nisi htio da čuješ, nisi htio da vidiš. Na nas, na sudnjem danu, na drugome svijetu, tvoje stanje je takvo. Kako uzajmiš, tako ti se vrati. Kako radiš, to ćeš i zaraditi. Zato uljepšajmo svoj život. Popravimo prije svega svoje stanje, a zatim i stanje oko nas, na takav način što ćemo se odazivati Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu sam. Znajmo da što god nam Allah naredi, što god nam Allah zabrani, što nam je naredio njegov poslanik Muhammed alihi salatu sam ili zabranio, u tome je samo korist za nas. U tome je korist za naš lijep život, da živimo, uživamo i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu.